Jo, bai, bon DDPP-an zehaztian eh, sanitario problemak, izan dadin eh, bon, biosekurite delako SID eh, plantan, grip aviera delako hoi izan baita ahaten aldetik, jo, bai, patutuak bai tuberkuloza, behin tuberkuloza, voilà. Tego dedetan haiki e uh, eh, epatutiak uh, eh, eh, pak laguntzak sumaitek zitie wano hunkik badi e, sumaitek uh, ibizpahi urte behant haiki zitie hunki sorzik ordin hoi epatutiak direktura haiki prefet haiki uh, problema uh, epatutiak bai uh, Uh, nahi dik ofiz publik uh, de agrikultur, de alimentazion plantan jusqu'à le rien voilà il part bai bah bah tuique bah eh, geo bah dit c'est votre haltuberry de coordina cetique eh, dossier à cor eh, bon voilà bon geo bai bah tuique yo reposte quand des unes bah bai, ich beste mai bah yo station eita ouais retenir bon